Нічна пастораль. Заблимав вуличний ліхтар, кугикнули несміло сови, крізь товщу темно-сірих хмар прорізавсь місяць однобровий. Я ніч на волю відпущу, потраплю сам в її тенета, а срібна крапелька дощу об землю дзенькне, як монета.